บุ๊กทูแปดออสมเวลาฮอดินีขอโทษครับเปรปาชเตกี่โมงแล้วครับคอลิโกเยฮอดินโปรซิมขอบคุณมากครับ Ďakujem mnohokrát มันเป็นเวลาหนึ่งนาฬิกา Je jedna hodina มันเป็นเวลาสองนาฬิกา Sú dve hodiny มันเป็นเวลาสามนาฬิกา Sú tri hodiny มันเป็นเวลาสี่นาฬิกา ส sú 4 hodiny มันเป็นเวลาห้านาฬิกาเย่ je 5 hodin มันเป็นเวลาหกนาฬิกาเย je 6 hodin มันเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกาเเย่ je 7 hodin มันเป็นเวลาแปดนาฬิกาเซม h o ดินมันเป็นเวลาเก้านาฬิกาเวช h o ดินมันเป็นเวลาสิบนาฬิกายสัช h o ดินมันเป็นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาย่ มันเป็นเวลาสสิบองนาฬิกาเย12โมงหนึ่งนาทีมีหกสิบวินาที1 minuta ma 60 sekund หนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาที1 hodina má 60 minut หนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมง jeden deň má 24 hodín